alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah ammobad biz to'qqizinchi darsimizda ba'zi bir ism fe'l va harflarning mamli bo'lishi haqida so'zlaganlikda ba'zi ikkinchi bir darslar darsda kelgan narsalarni aytib o'tolmadik tolibga ma'lumot katta bo'lib og'ir bo'lib qolmasligi uchun ular majhul fe'llar edi yujadu zibu fil g'obati degan so'z edi ya'ni majhul va ma'lumlar haqidagi inshaalloh bugun darsdan ma'lumotni qisqacha aytib o'tamiz fe'llar ma'lum va majhulga bo'linadi biz yuqorida aytdik fe'llar o'z o'rniga qarab ko'p narsalarga bo'linib ketadi lozim va mutaddiyga bo'linadi majhul bugun ma'lum va majhulga bo'linishi haqida aytib o'tamiz inshaalloh ma'lum fe'li deb uning bajaruvchisi foili ma'lum bo'lganligi aytiladi misol qoadal muallimu muallim o'tirdi bajarilmishning bajaruvchisi aniq ma'lum bo'lsa ma'lum fe'l deyiladi muallim o'tirdi kim o'tirdi muallim demak ma'lum bo'ldi shunda qoda fe'lun mabniyun lil ma'lumi degan qo'shimchani qo'shib ketaveramiz misol qoda fe'li modiy mabnin alal fathi lil ma'lum deb qo'yamiz mabniyun alal fathi lil ma'lum ma'lum uchun fathaga mabniy qilindi deb al muallimu foilun lah bo'ladi demak qachon ma'lum deyiladi desa foili ma'lum bo'lsa bajaruvchisi ma'lum deyiladi endi ba'zi bir o'rin kelib qoladi fe'lning foili hazm qilinadida uni o'rniga bajarilish bajarilmish ya'ni maful bajarilmish degani maful bo'lgan maflumbeh o'rinbosar bo'lib keladi bu o'rinbosarni noib foil deyiladi demak gohida foil hazm qilinadida uni o'rniga mafulun beh turib qoladi ataytu zaydan dirhaman desak otiya zaydun dirhaman deyiladi ataytu tu fe'li turibdi shuni otiya qilib majbur qilinsa zaydun foilni o'rniga noi foil bo'lib qoladi mafulun bi birinchi maful agar mafullar ikkitalik yoki uchtalikda bo'lsa birinchi mafuli noi foilga o'rniga o'tadi foil hazb qilingan vaqtida foil ba'zi sabablarga ko'ra hazb qilinib qolinadi misol so'zlovchi odam bajaruvchisini foilini bilmay qoladi yoki bilsa ham aytgani qo'rqadi yoki aytganini hurmat qiladi misol so'riqol qalamu deydi qalam o'g'irlandi deydi o'g'irlashi yomon ishmi aytsa falonchi o'g'irladi desa uradi uni qo'rqadi aytmaydida so'riqol qalamu deydi qalam o'g'irlandi deydi saraqa fulanu al qalaman desa boshiga musibat keladi qalamimiz endi kattaroq pulni aytsak misol boshiga musibat keladi shunda suriqal qalamu suriqal e, junayhu misol pul o'g'irlandi yo ehtirom qiladi qo'rqadi o'shani yo qo'rqadi yo ehtirom qiladi yoki mutloq bilmaydi kim o'g'irlagan bilmaydi shunday vaqtda majhul qilib foilini noaniq qilib aytilinadi mozi fe'lni majhul qilish uchun fa'la bobiga qaraymiz fa'la bobini birinchisini zamma qilamiz fu qilib undan keyin ikkinchisini kasra qilamiz ay qilib fuila bo'ladi katabani kutiba qilamiz kataba yozdi bo'lsa kutiba yozildi demak xat yozildi deymiz xatni kim yozganini majul noaniq qilib aytamiz yuqorida yujadul zibuda vujida zibu mozisi bo'ladi yujad uniki shunday agar vujida zibu desak al fe'lu mabniyun majhuli ya'ni vujida biz agar boshni aytib kelsak vujida fe'li modiy mabniyun alal fathi lil majhuli degan gapni qo'shib qo'yamiz lil majhuli azibu ismun zohirun marfuun alamat ad-dammatu zohiratu noibul faili deymiz muzori fe'lni majhul qilishlik uchun muzoriyat boshidagi muzorat harfini zammali qilamiz undan keyingisini fathali qilamiz yaktubuni yuktabu qilamiz birinchisini yuktabu zamma ikkinchisini fatha yuktabu shunda yozadi degan narsa yoziladi xat yoziladi bizni misolimizdagi yujadu zibu ham xuddi yuqoridagi vujida azibu kabi iroblanadi faqat yujadu bu yerda yujadu fe'li mudoriin deymiz marfuun biddammati zohirati ala oxirihi chunki raf kelyapti bu bu morob kelyapti faqat oxiriga mabniyun lil majhuli deb qo'yamiz demak yujadu fe'li mudoriin marfuun biddammati zohirati ala oxirihi mabniyun lil majhuli majhulga bino qilingan agar ma'lumga bo'lganda yajidu deganimizda mabniyun lil ma'lumi deb qo'ygan bo'lardik azzibu uning foili bo'ladi biz darsimizni davom etamiz 10 darsimiz hada markabun hada ism ishora mabniyun ala sukun fi mahalli rafin mubtadaun markabun ismun zohirun marfuun biddammati zohirati khabaruhu bu arava markab minadilaydigan narsalar aravalar hati shavkata vilkani keltir هاتف اسم في الأمر مبني على الكسر بمعنى أعطني فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الشفكة منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به هذا طبق بو طواق هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ طبق خبره أزرق رمز أين اسم الصفة مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق بخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود قلمي اسم مجرور لفظا مرفوع محلا محل ده مرفوع nima uchun مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر مضاف مبتدأ مؤخر الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه سليم يضحك وأخوه يبكي بيردهم يعني قيد بار سليم مبتدا يضحك خبر هو فايل بار سليم و حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أخوه يبكي معطوف سليم يضحك معطوف عليه أخوه داك أخو أخو مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الستة biz asmo sittalar haqida inshaalloh keyinda yana bayon qilamiz asmo sittalar oltita ismlar bor ular raf holatida zamma nasb holatida fatha jar holatida yoga mabniy qilinadi ular yo bilan keladi bu yerda hozir asmo sittamiz vov bo'lib turibdi vov bo'lgani bilan u zamma deyiladi taqdirda zamma bor shuning uchun mubtadoun marfuun va alamatu raf'ihi al vovu deymiz liannahu min asmoi sitta asmo sittadan ular hu damirun muttasilun mabnin ala dommi fi mahalli jarrin mudofun ilayh ahuhu hu muzof ilayh bo'ldi yabiki yabkilar ham bizda illat harflari bo'lib keldi yabiki fe'lu mudoriin marfuun alomat rafihi addommatun muqaddaratu bu marfu bo'ldi alomati buni zammi muqaddar yoki qisro desak marfuun biddammatil muqaddarati fe'l mudoriin marfuun biddammatil muqaddarati taqdirda zamma muqaddara taqdir qilingan zamma bor illatli muzori fe'llar haqida biroz aytib o'tamiz qisqacharoq buni keyingi darslarda o'z o'rinlarida yana qo'shimcha bilan yoritamiz inshaalloh oxiri illatli muzori fe'llar uch ko'rinishning birida keladi uchta ko'rinishi bor muzori fe'llarning oxirida bu illat harflari vov alif va yolarni biz yuqorida aytib o'tgandik mana shunda birinchisi misol oxiri alif bilan illatlangan muzoriylar kelsa ularning misoli yaro yabqo yardo bo'lib oxiri harf illatlar alif bilan kelyapti yaro bu yaroyu bo'lgan va hokazo biz hozir keyinchalik sharhlaymiz inshaalloh yaro bo'lib qoldi oxiri yaro bo'lib alifga cho'zilib qoldi yabqo ham xuddi shunday yardo ham xuddi shunday vovlikka misoli yadu yarju yalu bo'lib oxiri yadu bo'lib cho'zilib qoldi yoga misol yabki mana bu bugungi misolimiz yuti keyinchalik o'tadi yamshi bular yoga misol bo'ldi bularning barchasini hammasini ko'rishni biz ko'rishlar hammasini taqdirda zamma bor deb aytaveramiz xuddi hozir biz yabkida aytdikku fe'l muzoriy marfuun alomat rafihi addamatul muqaddaratu dedikku uning raf alomati taqdir qilingan zamma aslisi yabki yu bo'lgan yu bo'lib unda zamma turgan lekin yoga ikki xil qoida bor yoga zamma og'ir kelib hazb qilsa ham bo'ladi taskin qoidasida bittasida yoki yo harakatlanib oxiri u moqobla undan oldingisiga muvofiq harakatga aylantirib bersa ham bo'ladi yoki kiyi qilib cho'zsa ham bo'ladi har qalay <clears throat> ikkita qalb bilan tasnim qoidasi birga muvofiq keladi bu yerda mana shunday muvofiq kelganda yabi ki bo'lib qoldi yabi kiyu bo'lgan demak biz nima deymiz bu marfu deymiz hech qanday oldida uni nasb qiladigan yo jazm qiladigan biron narsa o'tgan yo'q deymiz marfu lekin raf alomati zammay muqaddara yabiki yo'q bo'lgan taqdirdagi zamma bunga taqdirda bo'lib kelaveradi deymiz hati tabaqa hati ismi fil amr mabdun al kasri bimana atini at tabaqa mafulun bi tovoqni keltir uskut ya axi jim bo'l ey ukam uskut fil amr mabnun al sukun anta foili bor yo harf nido axiy izofa bo'lib munodo ya'ni axiyni bir aytib o'tamiz ozroq qiyin bo'lganligi uchun axiy munodo ismun majrurun lafzan mansubun mahallan mahalda bu nasb o'qiladi mafulun bi li fe'li nidoil mahzufi taqdiruhu unadi unadi degan fe'lga mafulun bih bo'lib keldi axiy mudof bo'ldi al mudofun ilayh bo'ldi ya'ni al yuqorida aytganimizdek damir muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli jarrin mudofun ilayh lima tadhaku ya faridu nima uchun kulyapsan ey farid mana bu yerda ham <clears throat> lima tadhaku yangi qoida keldi li harfi jar mabniyun alal kasri la mahalla lahu min al irob lilar kasraga mabnidir irobdan hech qanday nasiba yo'q ma cho'zilmay qoldi ma lima bo'lishi kerak edi ma limadagi ma ismi istifom nima uchun deb istifom uchun kelyapti ismi istifom majrurun li bilan jar bo'ldi mabniyun alal fathi fathaga mabniy qilindi lima qilib sukunga emas sukunga bo'lganda lima cho'zilishi kerak edi demak fathaga mabniy bo'ldi huzifatil alifu litsolihi bi harfil jarri nima uchun limadagi alif yo'qoldi desak huzifatil alifu madagi alif hazb bo'ldi solihi bi harfil jarri harfi jarga qo'shilib qolganligi uchun li limodagi liga qo'shilib qolganligi uchun alifi hazb bo'lib ketdi mutalliquhu lil fe'lil atik uni mutallig'i kelayotgan fe'lgadir tadhaku degan demak limo jor majrur mutallig'i tadhakuga tadhaku fe'li mudori anta fe'li bor yo harf nido faridu munodo lima tabiki ya saidu mana lima yana keldi nima uchun yig'layapsan ey said li harfu jarrin mabniyun alal kasri kasraga mabni ko'rinib turibdi kasrasi la mahalla lahu min al irob bunga hech qanday irobda nasiba yo'q chunki harflar hammasi irob olmaydi bular mabni yana ma mis ismi istifom majrurun mabniyun alal fathi huzifatil alifu litsolihi bi harfil jarri harf jar yo'liqib qolganligi uchun alifimiz hazb bo'ldi mutaliquhu lil fe'lil ati keladigan fe'lga mutaliq bo'ldi Tabiki u nima uchun yig'layapsan yo harf nido saidu munodo salimun yarkabul hisona salim ayg'irni minyapti salimul mubtado yarkabul hisona xabaru yarkabu fe'l muzori va foili bor salim unga qaytadi al hisona mafulun bi lima fatahta shubbaki yana lima keldi li harfi jar mabnin alal kasri la mahalla lahu min al irob momuz ismi istifom majrurun mabniyun alal fathi huzifatil alifu alfa hazb qilindi litisolihi bi harfil jarri harfi jarga qo'shilib qolganligi uchun alifa hazb qilindi jor majrur mutalig'i fatahdagi nima uchun derazani ochding fatah fe'l fe'l moziy mabni ala sukun litsolihi bitoil foil muhotab muhotabga qo'shilib qolgani uchun ta damiru muttasilun mabnin ala fathi failuhu ash-shubboka maf'ulun bih من هو في الجنينة من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم هو مبتدا مؤخر هو ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مؤخر بولب جملته مبتدا في الجنينة خبره مبتدا خبر بولب مبتدا بولب في الجنينة إكلاسي خبر بولب في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الجنينة مجرور بالكسة الظاهرة متعلقه بخبر محذوف تقديره موجود قمت فقرأت درسي قم فعل ماضي مبني على السكون litisolihi bitoil foilil mutakallim tu bo'lib mutakallim foilga yo'liqib qoldi tu domir muttasilun mabnun ala dommi foiluhu foili bo'ldi tu fa mana harf atfni ikkinchisi keldi biz vovni aytib o'tgan edik navbatda bugun fo keldi fo harf taqib deyiladi harf taqib degani atf harflaridan bo'lgan harf taqib bir ishni orqama orqa bajarganini bildiradi ketma ket vaqt o'tkazmasdan bir ishni ikkinchi ishga ulab qilganligini aytadi mana qumtu faqarotu dasi turdimda darsimni o'qidim degani turib orqama orqa dars o'qigan boshqa ish qilmagan o'rtada shuning uchun fo harfi atf mabdin alal fathi la mahalla lahu min al irob qaratu darsi ma'tufun qumtu ma'tufun alayh قرأ في الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتكلم تو ضمير متصل مبني على الضم فاعله درسي demak ismun majrurun lafzan mansubun mahallan qaratuga maful bo'ldi maful bo'lgani uchun mansubun mahallan mudofun mafulun bi deyiladi al yau domir muttasilun mabnun ala sukuni fi mahalli jarrin mudofun ilayhi لما يضحك هذا الولد يعني لما كيل معنا لما حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ما اسم استفهام مجرور لي بلا مجرور بولد مبني على الفتح فتحة مبني بولد حذفت الألف لاتصاله بحرف الجر حرف جر قشل قول يعني وشون ألف هم هذا بولد متعلقه بيضحك يضحك فعل مضارع هذا الولد فاعله هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبدل منه الولد اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة البدل قم فاقرأ الدرس قم في الأمر مبني أنت فاعل بار فا حرف عطف اقرأ معطوف معطوف على قم جا اقرأ في الأمر فاعل أنت الدرس مفعول به قام التلميذ فقرأ كتابه قام في الماضي مبني على الفتح التلميذ اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة فاعله فحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب قرأ كتابه معطوف قام التلميذ معطوف عليه قرأ في الماضي مبني على الفتح هو فاعل بار تلميذ يقيت كتابه مفعول به ya'ni kitoba mansubun bil fatati zohirati mudofun mafulun bi hu esa muzofun ilayh bo'ladi lima taskutu nima uchun jim turasiz jim turasan qomat tilmizu faqara kitabahuda shogird turdi bas darsini o'qidi lima taskutu nima uchun jim turasan lima harfu jarrin mabnun al kasri la mahalla lahu min al irob ma ism istifom majrurun mabnun al fathi حذفت الالف لاتصاله بحرف الجر حرف جر يقش القلب متعلقه بتسكتو اكراس جار مجر متعلق تسكتو تسكتو في المزارع انت فايل بار اقرا يا سليمو اقرا في الامر انت فايل بار يا ندا سليمو منادا بلار كوبوت اين الملح تز قيردا اين خبر مقدم الملح مبتدا مؤخر شربت فنجانا شيئا yana bitta yangilik chiqdi sharibtu sharib fe'li modiy mabnun ala sukun litsolihi bi toil foilil mutakallim mutakallim fosiga bo'lib qoldi tu tu domiru muttasil mabnun ala dommi foiluhu finjonan mansubun bil fathati zohirati mafulun bi shoyan tamyiz tamyiz degan bir yangi qoidamiz chiqdi shoyan mansubun bil fatati zohirati tamizun tamiz degani o'zidan oldingi noaniqlikni ketkazish va maqsadni bayon qilish uchun kelgan nasbli nakrali ism bo'ladi demak o'zidan oldingi noaniqlikni ketkazish birinchi maqsad ikkinchi maqsad o'shanda maqsad nima ekanligini bayon qilish noaniqlikni ketkazadida maqsad nima aytib ketadi nimaligini keyin nasb keladi va nakra keladi tamizni harakati nasb va nakra bo'ladi biz yuqorida badallarni aytgan edik o'zidan oldin bir suv o'tib o'shanda maqsad badal yoritadi degandik badal bilan tamizni farqi badal o'zidan oldingi mubdal minhudan oladi o'shani yoritadi tamiz esa mutloq noaniqlik u misol hozir mani e, sharifni finjandan shoyandan bir piyola choyni ichdim bir piyolani ichdim deganda bir piyola mutlaq narsa bu shundan choyni tamiz qilib olyapti choy o'sha piyolani ichiga kirayotgan piyolaga taalluqli bo'lgan narsa emas choy o'zi mutlaq boshqa narsa piyola mutlaq boshqa narsa piyola o'zi alohida ishlari bor choyniki alohida lekin badal va mubdal minhularda badal o'sha mubdal minhuga qarashli bo'ladi yo o'zini ichidan oladi jamoat bo'lsa bir jamoatdan zayd najat bo'ladi yoki ijtimol bo'ladi uni bir ichidan olinayotgan narsa yoki bir juzu bo'ladi badal o'sha mubdal minhuni bir qismi bo'ladi ammo tamizda esa mutlaq boshqa boshqa narsalar uni bir qismi bir juzi bo'lmaydi lekin noaniqlik o'tadi shu noaniqlikni ketkazish uchun va maqsadni bayon qilish uchun qo'yilgan ham nasbli ham nakrali bo'ladi ishrob hada shoya ishrob fil amr anta foyli bor hada shoya mafulun bi hada ismi ishora mabnun ala sukun fi mahalli nasbin مبدل منه الشاية منصوب بالفتحة الظاهرة البدل لما خرجت من الفصل لي جار حرف جار مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ما اسم استفهام مجرور مبني على الفتح حذفت الألف لاتصاله بحرف الجر متعلقه بخرجت خرج في تا فويل من الفصل جار مجرور متعلق خرجت نما uchun سنفتن شخصين أين كرتي يا أمي to'pim qayerda ey onam ayna xabar muqaddam kurati izofa bo'lib mubtadai muahhar bu ham ko'p o'tdi yo harf nido ummiy izofa bo'lib munodo bunda ham ummiyda ummiy ismun majrurun lafsan mansubun mahallan deymiz mahalda mansub bo'ldi mafulun bih bo'ladi bu ham nido una deydigan nidoni fe'li hazb bo'lganiga mafulun bih yosi izofa huna tahta sariri ya oladi buni ismi ishora إشارة ala sukun fi mahalli nasbi nas نصب turibdi zarfu makan mutaliquhu خبر mahzufun taqdiruhu mavjudun demak taqdiruhu mavjudun lil mubtadal mahzufi taqdiruhu kuratuk bu nima bo'ldi desak hunani mutalig'i mahzub bo'lgan xabarga bo'ldi mavjudun mahzub bo'lgan xabarimizda mahzub bo'lgan mubtadoga xabar bo'ldi kuratuka bo'lgan kuratuka huna tahta sariri bo'lgan tahta sariri ham tahta mansubun bil fathati zohira ochiq fatha bilan turibdi bu yerda mudofun mutaliqu bi xabari mahzufin taqdiruhu mavjud bu ham taqdiri mavjud bo'lgan xabarga taalluqli as sariri mudofun ilay bil kasati zohira yo harf nido valadi izofa bo'lib munodo ayna tabashiru bur qayerda ayna xabar muqaddam at tabashuru mubtada muahhar faqo maktabil muallimi muallimning stolini ustida faqo maktabil muallimi xabar at tabashuru bo'lgan hazf mubtadoga فقه منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مكتب مضاف إليه وضرب متعلقه بخبر محذوف متعلق حذف bo'lgan xabargadir مكتبي مضاف المعلمي مضاف إليه مجرور بالكسة الظاهرة ركبت حماري فذهبت إلى أخي إشاقنجا مندم بس أكمجا باردم ركب في الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتكلم تا ضمير متصل مبني على الضم فاعله حماري اسم مجرور نفسا منصوب محلا مضاف مفعول به اليومز مضاف إليه ف حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ذهبت إلى أخي معطوف ركبت حماري معطوف عليه ذهب فيل تو إلى جار أخي مجرور متعلقة ذهبت إلى حرف جر مبني على الألف ألف كمبني لا محل له من الإعراب أخي majrur alomati jarihi al kasra ya'ni axida kasrani o'zi turibdi yo esa muzofun ilay muhammadun yakulu tobiha bil milaqati muhammad ovqatni qoshi bilan yeyapti muhammadun mubtado jumla fe'liya xabari yakulu fe'li muzori huva foilvor muhammadga qaytadi at tobiha mafulun bi bil milaqati joru majrur mutalig'i yakuluvga biz shuda darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi darsimizni o'n birinchi darsdan davom ettiramiz va sallallohu ala xayri xalqihi muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain